якому наказали розташуватися в місті і негайно налагодити випічку хліба. Навіть не відчувши подиху справжнього бою, Старогорськ, несподівано для своїх мешканців, раптом став глибоким тилом. Через півгодини після того, як молодецький старшина оглянув міську пекарню, скочив обхляп на свою конячину і подався доповідати начальству, що до випічки хліба можна приступати негайно, Раїса з'явилася у своєму будиночку на Харківській 11. Обличчя її було сіре від переживань, на щоках сліди пролитих сліз, але очі вже знову стали гострими, схожими на маленькі буравчики. Радість швидко загамовує хвилини страху. Раїса пройшла у двір, озирнулася побачила прочинені двері і спохмурніла. За цей час будиночка могли все чисто вимести. Правда, які багатства могла втратити Раїса, було невідомо, але в свідомості її чомусь завжди жило побоювання крадіжки, грабунку. Обережно, але швидко, вже готова побачити повний розгром у кімнатах, зайшла і полегшено зітхнула все на місці. От тільки на килимку, який хто значимо опинився в їдальні, вже суха чорна пляма, дивитися на яку неприємно. Галино, Іване, голосно покликала вона, але ніхто не відгукнувся. Де вони можуть бути? Забрали їх з собою німці, чи вдалося врятуватися, сховалися, чи вже лежать десь неживі, приходило сюди гестапо чи ні? Пройшла в кінець коридора, підваживши ломиком, підняла ляду льоху. Срібні нашивки на чорному мундирі фюрера Шпрингера тьмяно зблиснули внизу, і Раїса поспішила опустити ляду. Ні, гестапо тут не було. Або в усякому разі ні про що не дізналося. Знову повернулася до їдальні, сіла, замислилася. В душі її вже почало народжуватися чистолюбне пихате почуття вдоволення, захоплення собою. Невідомо, де поділися Галина Іван, але вона Раїса Кравець, напевно, жива. Завтра піде до коменданта міста, розповість про підпільну групу Мадонна, і труп штандартенфюрера буде найліпшим доказом того, що вона Раїса Кравець не сиділа в Старогорську, склавши руки, а боролася, нищила німців. І ніхто не матиме права в тому сумніватися чи щось заперечувати. Раїсі кравець, напевне, дадуть орден. Просто не можуть не дати. Але водночас з цими дуже приємними думками гнітила тривога. До завтрашнього дня ще треба дожити. Може, піти одразу, негайно? Ні, страшно. Ще немає в місті сталої влади, ще можна наразитися на випадкову кулю. Взяла килимок за край смикнула. Отак От зіпсували добру річ. Раїса внесла від розводою помила підлогу. Якийсь шум почувся на подвір'ї, і вона насторожилася. Мало не впала ниць, аби сховатися, але одразу ж випросталася, побачивши буйну шевелюру Івана. Лейтенант ішов через подвір'я з парабелумом у руці, готовий до будь-якої небезпеки, і водночас уже розуміючи, що настала перемога. А от Галину, подумала Раїса, гестапо, напевне, забрало. Але й Галина із маленьким Вальтером у руці з'явилася із-за кущів. Раїса полегшено зітхнула всі живі, і тепер усе буде добре. Де ви пропали? майже глузуючи над боягузами, що так довго не наважувалися вийти, запитала. В Старогорську вже радянська влада, боятися нічого. Треба зв'язатися з комендантом, сказала Галина. Мені б дуже хотілося знайти Матузова. Ну, це, мабуть, тільки завтра можна буде зробити, вже весело і впевнено, відчуваючи себе справжньою господиною становища і, напевне, не останньою персоною в підпільній групі Мадонна, говорила Раїса. Знайдемо коменданта, покажемо йому пана штандартенфюрера. Ми не сиділи, склавши ручки. Ми воювали. Ми? перепитав Іван. А хіба не ми? зухвало і впевнено перепитала тітка. Раїса цілком має рацію, тихо сказала Галина. Це зробили ми. Ми всі разом. І зараз, мабуть, не час підраховувати, хто зробив більше, хто менше. Тепер мені дуже потрібно побачити Матузова. І штандартенфюрера йому показати, наполягала тітка. У нього всякі важливі документи можуть бути. Може, зараз його витягти самим глянути? Здорово було б товаришу Матузову у власні руки якийсь дуже важливий план чи, може, список шпигунів. З зестапівцями у Старогорську залишених показати. Фантазія Раїси розгорялася з кожною миттю, і вона ладна була одразу лізти до льоху, але Галина не дозволила завтра.